بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كتك aya ya kwanza ilikuwa katika surati Isra asifu safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka al-Mukarrama Masjid al-Haram mpaka Masjid al-Aqsa asifu safari ya Isra na Mi'raj subhana alladhi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala asifu safari ya usiku kutoka maka paka Jerusalem na makumbusho kama haya yana yana utajo muhimu na view, na sections muhimu kwa, kwa historia ya wa Waislamu yaliyopita na yatakayokuja tuna factors za kueleza katika safari kama hii na ina mambo waislamu lazima watajie na wayakumbuke yanahusiana na dini yao na yanahusiana na tarehe yao la kwanza wanazuoni wengi wakubaliana kwamba tarehe saba japokuwa kuna ikhtilafu lakini ndiyo siku mtume sallallahu alaihi wasallam alichukuliwa kutoka Masjidil Haram usiku huo huo mpaka Masjidil Aqsa akapazwa mpaka mbingu ya saba Sidratul Muntaha kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilikuwa tarehe 27 Rajab katika tarehe mwezi huu huu mwezi wa Rajab tarehe 4 March 1924 ambayo ilisadifi ikakutana tarehe tarehe 4 March 1924 ikawa ni tarehe 28 Rajab Makhain katika khilafa Uthmania Mustafa Kamal Atatürk al-La'in pamoja na makhain wanaopatikana katika viongozi wa Kiarabu wakati huo wakashirikiana na Muingereza kuvunja khilafa ya Uthmania katika safari hii ilitokea tarehe saba Rajab tarehe nane Rajab khilafa ya Uthmania na khilafa ya Kiislamu ikavunjwa Mtume saa sallam katika dawa yake mjini maka aliwalingania makureishi akapata watu waliosilimu lakini kafika wakati dawa yake mtume wa sallam ilifika mwisho alipokuwa maka iligonga ukuta ikawa makuresha watakitena tena hata kumuona mtume wa sallam pamoja na, na masahaba zake wala hawataki kusikia lolote linalohusu Uislamu wa madawa ya Uislamu ammi yake Abu Talib ammi yake Mtume wa sallam Abu Talib akawa anamhami Mtume wa sallam mauzi ya makuresh yakawa hawawezi kuyafanya kama wanavyoyafanya baada ya kufa yeye akafa ammi yake Mtume wa sallam Abu Talib baada ya siku tatu akafa Khadija bint Khuwailid mke wa mtume wa sallam radhiallahu anha makureish wakazidisha mauzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kifo cha ammi yake Abu Talib wakazidisha mauzi kiasi ya kwamba wakamfanya mtume hana raha katika maisha yake huu ndo wakati mtume wa sallam akashindwa kabisa kufanya dawa ikafika wakati hawataki kumsikiza kabisa mtume wa sallam alifika mwisho mtume wa sallam akaona atoke nje ya maka akaenda saif kukutana na kabila la Bani Thaqif akaenda direct kwa machifu wa kabila hili akazungumza na wao kuwalingania Uislamu lakini wakamuonesha ushenzi ambao haujawahi kuonekana wakawahimiza waka wahuni wao na wasiokuwa na adabu wakamfukuza mtume wa sallam wakampiga mtume wa sallam mawe mpaka mwili wake ukalowa damu mpaka damu yake ikashuka kwenye maguu kwenye viatu vyake <clears throat> mtume wa sallam akawa amehuzunika kabisa na yale aliyomfikia Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kumliwaza mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumpa hope na, na amal kwamba haya unaolingania yatakuja kupata nguvu na hata wewe utakuja kuwashinda hawa makureshi na utakuja uislamu usimame Allah subhanahu wa ta'ala akamletea safari hii kumliwaza mtume wa sallam na kumuonesha katika aya zake Allah subhanahu wa ta'ala zilizo za ajabu ndio Allah subhanahu wa ta'ala baada ya safari hii akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam aangalie makabila mengine nje ya maka kutafuta nusra mtume wa sallam baada ya haya mazito yote aliyopata Allah subhanahu wa ta'ala akamletea safari hii kumliwaza na ile huzuni aliyokuwa nayo na mazito aliyoyaona Allah subhanahu wa ta'ala akamletea safari hii ili kumliwaza na akamwamuru aanze kutafuta nusra baada ya safari hii akawachana na makureshi waliokuwa maka akaanza kulingania makabila yaliokuwa nje ya maka na yanokuja katika msimu wa haji kufanya ibada yao ya haji ya kikafiri katika safari hii ya Isra na Mi'raj yatukumbusha daraja na umuhimu wa Masjid al-Aqsa mbele ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala leo vibaraka katika ulimwengu wa Kiislamu wanajaribu kutoa katika mabongo ya waislamu kwamba Jerusalem Al-Quds na Masjid Al-Aqsa haihusiani na Uislamu na ilhali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya yake ameunganisha Masjid al-Haram na Masjid al-Aqsa ambao ni kitu viwili haviwezi kutenganishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria ya Kiislamu amefanya mji wa Makkah na Masjid al-Haram na Masjid nabawi na mji mtukufu wa Madina na akaufanya msikiti wa Al-Aqsa na Jerusalem ni sina daraja na ni miji mitukufu katika sheria ya Kiislamu na ni misikiti ambayo anayatambua Allah subhanahu wa ta'ala na akayahusisha na itikadi ya Kiislamu lakini leo waislamu wengi wanatambua kwamba Masjid Nabawi na Masjid Haram peki yake ndio yanahusiana na Uislamu na ndiyo tukufu mbele ya sheria ya Kiislamu lakini Masjid Al-Aqsa na Jerusalem imepotea utukufu wake mbele ya Waislamu katika macho yao Masjid Al-Aqsa ndio kibla cha kwanza cha Waislamu Masjid Al-Aqsa ndio nyumba ya pili hujengwa duniani kwa ajili ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Masjid al-Haram kwa miaka 40 swala katika Masjid al-Haram Mtume asalam kama alivyoeleza katika hadithi yake ina daraja ya swala laki moja swala katika Masjid Nabawi iliyoko Madina ina daraja ya swala elfu moja na swala katika Masjid al-Aqsa ina daraja ya swala 500 ina daraja ya sala 500 ni msikiti wa tatu mtukufu katika sheria ya Kiislamu leo waislamu wengi wanatambua kwamba mji wa maka na Masjidil Haram na Madina na Masjidil Nabawi ndizo ziko mbele ya macho yao lakini wametenganishwa wakaekwa waka mbali wasihusishwe wakaoneshwa kwamba Jerusalem Al-Quds pamoja na Masjid Al-Aqsa hazihusiani na Uislamu wala hazina hazihusiani na Uislamu wala hazina daraja katika Uislamu haziko katika mbele ya macho yao ilhali ina daraja kama Masjid Haram iliyoko maka na ina daraja kama Masjid Nabawi iliyoko Madina na ni milki ya Waislamu ambao dini zingine zozote hazifai kushare Masjid al-Aqsa ama Jerusalem ni milki ya Waislamu na inahusiana na Waislamu peke yao na Uislamu basi katika Isra na Mi'raj kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala katika safari hii mtume wa sallam na waislamu na masahaba zake walikuwa wakiswali rakaa mbili kabla ya jua kutoka na rakaa mbili kabla jua kuzama jioni katika ibada zote tunazozijua katika Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia mtume hapa ardhini lakini ibada ya sala pekee yake mtume saa salam alikwenda katika safari hii ndio ibada hii akapawa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada hii pekee yake kuonesha utukufu wake lakini ibada zingine zote katika Uislamu Mtume wa sallam aliteremshiwa akiwa hapa ardhini katika safari hii mtume wa sallam alioneshwa adhabu za watu wanaokula mali ya mayatima wazinifu wanaokula riba wasengenyaji wazinifu wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu zingine tofauti tofauti Jibril akamuonesha Mtume salama adhabu tofauti tofauti katika safari hii ya miujiza kihakika ilikuwa ni mtihani kwa maswahaba wa Mtume sallam na kuwatesti imani yao baada ya mtume wa sallam kuteremka kutoka mbinguni mpaka Masjid al-Aqsa baada ya kupazwa juu akateremka asubuhi pamoja na mitume yote katika Masjid al-Aqsa mtume wa sallam akawaongoza katika salatul fajiri na baada katika baada ya sala hii alirudishwa mpaka maka mtume wa sallam akaenda kama mbwenyenye wa makureshi akamfata Abu Jahal akamwambia safari aliyoenda mbele ya uso wake na akakusanya machifu wa kikuresha akawaambia mbele ya uso wao ile safari aliyoenda nao mtume sallam makuresh wakaona hii ni kali na wakaona hii mtume sallam hapa aongea urongo wakuamini mpaka baadhi ya waislamu ambao imani yao ni dhaifu wakaritadi wakatoka katika uislamu Abu Jahal akamfuata Abu Bakar na masahaba ambao imani yao ilikuwa ni nguvu Allah subhanahu wa ta'ala aliwatia katika mtihani wakamwambia Abu Bakar unsikia sahibi yako anasema nini leo asubuhi ansema ankwenda kutoka maska mpaka Masjid Aqsa na akapaa mpaka mbinguni akakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala je waamini Abu Bakar akamsadikisha Mtume wa sallam ndo Mtume wa sallam akampa jina As-Siddiq wakamwambia Mtume wa sallam tupatie uthibitisho kwamba kweli wewe ulikwenda katika safari hii wakamwambia hebu tusifie mji wa Jerusalem uko vipi Allah subhanahu wa ta'ala akamletea mtume wa sallam kama TV na kumuonesha mji wote vile ulivyo akawasifia kila kitu alichokiona na kila alichowauliza walichomuuliza mtume mtume wa Allah sallallahu wa wasallam akawaelezea ule mji vile ulivyo mtume wa sallam akawaambia nimekutana na msafara wamepiga kambi mahali wamepoteza ngamia wao akawa akaenda akawaambia ngamia wenu uko mahali fulani nendeni mkamfuate wakamfuata wakampata hiyo ilikuwa ni usiku ambao watoka maka aenda Jerusalem na baada ya kurudi kutoka Jerusalem kwenda maka mtume wa salam usiku huo huo akawaona wanlala wakawa na kitu kina maji kidude kina maji mtume wa salam akashuka akenda kanywa yale maji na wao wamelala katika msafara huo ambao uliopiga kambi hapo mahali Mtume wa sallam akawaambia huo msafara wa Jamaka na waongozwa na ngamia kadhaa akawaambia sifa za yule, yule ngamia wakawa wanaotea huo msafara uingie maka asubuhi ulipofika wakawafuata wale ule msafara wakawauliza ule msafara je mulikuwa na ngamia amepotea wakawambia kweli kulikuwa na ngamia amepotea tukasikia sauti atuambia yuko mahali fulani tukaenda tukamfata tukampata je mulikuwa na maji ambayo kidude ilikuwa na maji na ambayo e, mkaiweka mahali fulani akaambia eh tulikuwa na maji hicho kidude kwa tumelala asubuhi tukiamka tukakiona hakina maji wakasadikisha mpaka wale waislamu walioritadi mwisho wakarudi katika uislamu Abu Jahal kwa chuki zake na kibri zake pamoja na mambo yenyewe wa makureshi wakakasirika kwa nini mtume asalam amethibitisha ukweli wake Abu Jahal akasema wallahi yote aliyosema ni kweli lakini msemaji mrongo Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aya wamajaalna ar-ru'ya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 na Palestine Liberation Organization ama Fatah ama Organization of Islamic Countries ama United Nation ama Hamas ama Islamic Jihad itakombolewa na serikali ya Kiislamu itakayokuja kusimama katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala awaambia mayahudi fa idha jaa wa'dul akhirah itakayokuja ahadi ya pili liyasuu wujuhakum atawaletea watu awafanye sura zenu ziwe na huzuni na muone ubaya kweli kweli waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marra na waislamu waingie katika msikiti kama walivyoingia wakati wa Umar ibn Khattab Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi